Pour Allah, celui que nous unifions, pour Allah, nos vies nous les sacrifions, pour Allah, celui que nous glorifions, pour Allah, oui, nous vous horrifions pour Allah, celui que nous unifions, pour Allah, nos vies nous les sacrifions, pour Allah, celui que nous glorifions, pour Allah, oui, nous vous orifions, pour Allah, celui que nous unifions, pour Allah, nos vies nous les sacrifions, pour Allah, celui que nous glorifions, pour Allah, oui, nous vous horrifions